Yeah, man. Hey, hey, hey, element. It's Galak. You're done now. Girl, wine me, no, no, no, no, no. Como tú lo haces, me tiene notizado. Go down to the floor, fast, don't slow down. Sé que quieres que te rompa ese bopa right now. Me gusta como lo bailas, baila, me gusta como lo mueves. Yeah, se me le va la gana, gana. Porque así como lo mueves, yo ya te quiero entrar. Me gusta como lo bailas, baila, me gusta como lo mueves. Su bomba rebota como una pelota. Y si lo hace de frente, el bombón se le nota. Si baila, provoca en esa nalgota Si parita caliente, pues ella está que explota. Es que yo soy puro fuego y ella es una bomba. Está más fuerte que el toque que puso en una bomba. Su culo es natural y piensa que ella es una ponga. No importan los demás, solo quiero que me lo ponga. Es que yo soy puro fuego. Está más fuerte que el toque de cucha en una ponga, Su culo es natural y piensa que yo es una ponga. No importa los demás, solo quiero que me lo. Me gusta como lo bailas, baila, me gusta como lo mueves. Yeah, si me le va la gana, gana, porque así como lo mueves, yo ya te quiero entrar. Me gusta como lo bailas, baila, me gusta como lo mueves. Yeah, si me le va la gana, gana, porque así como lo mueves, yo ya te quiero entrar. Así que dale, paquito, me en mi caquino. No toco tu quiere raspar Así como los galácticos, tú sabes que soy táctico Pero que este tienes algo que pone a temblar A todo el mundo porque tú eres una ghetto gal Fino aunque se de color, sabe disimular Ella le vale que me esté pasando el fa Así si sea ghetto gal, ya, si no give a A mí te quiero probar, yo ya te quiero entrar Disculpa lo explícito que te ve bien hot Trago de gift y me pongo vulgar Y te entero el pulgar, la sinuya pulgar Me gusta como lo bailas gusta como lo mueves. Yeah, se me elevan las ganas, ganas. Porque así como lo mueves, yo ya te quiero entrar. Al wine be me, no, no, no, no, no. Como tú lo haces, me tienes notizado Go down to the floor, fast, don't slow down. Sé que quieres que te rompa ese boppa right now. Yeah, man. <laughs> You're done This is the Hitman flow. Prince Kylack. Que dice Hondurola. Triple seven, chocolatito. dit c'est dans les mains. Hey, hey, hey, Yo, Edu, yo, Donna, we are doing like a beast.